U ime Allaha, samilosnog, samilosnog. Ovo su ajeti knjige Kur'ana jasnoga. Nevjernici će zazoliti što muslimani nisu bili. Ti ostavi da jedu i uživaju i neki puste nade varaju, a saznat će doista oni. Mi nijedan grad uništili nismo, pa da mu nije bilo vrijeme određeno. Nijedan narod ne može svoj rok ni ubrzati, ni odgoditi. O nivele, o ti kome se Kur'an objavljuje, luđak doista si. لو zašto nam meleke ne dovedeš? Ako je istina to što zboriš. A mi meleke takvima šaljemo samo kad kažnjavamo. a njima da čekaju vremena se ne bi dalo. Doista mi Kur'an objavljujemo i doista mi ga čuvamo. prije tebe nismo slali poslanike narodima drevnim i nijedan im poslanik nije došao a da mu se oni nisu rugali. eto, tako mi Kur'an umećemo u srca prijestupnika a oni ne vjeruju u njega uprkos običaju Božijemu s narodima prošlima. kada bismo takvima vrata na nebo otvorili, pa se oni danju kroz njih uspinjali. Opet bi rekli, pijani su nam pogledi. Čak smo mi ljudi opčinjeni. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا A mi smo na nebu sazvježđa stvorili i za vidioce ih ukrasili. I nebo i ni mi čuvamo od svakog prokletog šeitana. Onoga koji krišom sluša, svjetlica prati blistava. I zemlju smo rasprostrli, brda na njoj usadili. i učinili da po njoj sve sa ravnomjerjem raste. I vama na zemlji životnu obskrbu dajemo. A i onima kojima vi niste obskrbitelji. nema stvari ni jedne, a da joj kod nas nisu riznice. A iz njih mi spuštamo samo toliko koliko je potrebno. šaljemo vjetrove oplodne pa iz neba kišu spuštamo i njome vas spojimo. Da, niste vi kiše rizničari. I mi smo doista života i smrti darovatelji. Mi smo svega nasljednici. وَلَقَدْ عَلِمْنَا mi zbilja znamo naraštaje vama prethodeće. A doista znamo mi i one potonje. A on, gospodar tvoj, će ih zaista sakupiti. On je mudri, znani. عليم. ولقد خلقنا الإنسان من A صلصال Adema smo mi stvorili od ilovači, من حمأ od gline ustajali. I džine još prije stvorili smo od tri užareni. I kad gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji od ilovače od gline ustajale stvoriti čovjeka. I kad ga oblikujem i u njega život udanem, فقعوا له ničice mu se poklonite. ساجدين فسجد الملائكة كلهم I svi meleki su se poklonili, osim Iblisa. Odbio je biti s onima koji su ničice pali. O Iblise, Allah reče, šta ti bi? pa da ne budeš s onima koji su ničice pali. A Iblis reče, nedoliko je meni da ničice padnem onome koga si ti stvorio od ilovače od gline ustajale. Izlazi iz dženeta ti, Allah naredi. Proklet doista nek si. doista nek je do dana sudnjega prokledstvo na tebi. A Iblis zamoli. Gospodaru moj, daj mi vremena do dana kad će ljudi biti proživljeni. Allah reče, daje ti se doista vremena do dana već određenoga. Pa Iblis reče, gospodaru moj, zato što me zabludi prepusti, ja ću njima zlo na zemlji lijepim pokazivati. I doista ću njih sve zavesti. Samo ne između njih one čvrsto tebi robove odane. A Allah reče, evo puta moga pravoga. Nad robovima mojim tebi vlast nije. izuzev nad onima koji će tebe slijediti od zabludjelih. A džehennem će zabludjelima svima odredište biti. vrata on će imati. Na vrata svaka ući će skupina njihova određena. A bogobojazni bit će u bašćama među izvorima. će uđite u miru i sigurni. Iz grudi njihovih mržnju ćemo odagnati. Oni će kao prijatelji jedni prema drugima okrenuti, na divanima sjediti. لا يمسهم فيها نصب U bašćama ih umor neće doticati. وهم من Iz bašći izvedeni neće biti. obznani robovima mojim da sam ja zbilja onaj koji prašta i da sam samilostan ja. Ali i da je kazna moja zbilja kazna bolna. I obznani im vijest o Ibrahimovim gostima. Kad mu niđuše i se. Mir, selam, a Ibrahim reče mi smo se uplašili vas. Nemoj se plašiti, rekoše oni. Mi tebi donosimo vijest radosnu o jednom dječaku učenu Zar mi, reče Ibrahim, s radosnom viješću stižete sada, kad je mene starost pogodila? A koju vijest radosnu donosite? Donosimo ti radosnu vijest o istini koja će se zbilja ispuniti rekoše oni. Zato ti nemoj nadu gubiti. A Ibrahim reče, u milost gospodara svoga nadu gube samo oni koji su skrenuli s puta pravoga. pa upita. Šta hoćete vi, o izaslanici? A oni odgovoriše, Mi smo narodu zločinačkom poslani i samo ćemo porodicu Lutovu sve njih spasiti. ali ne i ženu mu. Odlučili smo mi da će ona s kažnjenima ostati. Pa kada izaslanici Lutu dođeše, reče, vi ste ljudi nepoznati. Ne, odgovoriše izaslanici. Donosimo ti ono u što sumnjaju ovi ljudi. donosimo ono što će se zbilja obistiniti. A mi smo oni istiniti. Nego ti sa porodicom svojom požuri u mrklo doba noći i iza njih ti budi i nek se ne osvrće nijedan jedan od vaših ljudi. I samo žurno idite gdje vam se naređuje. mi nismo mu objavili to što će biti. Da će oni, svi do posljednjeg, zorom biti uništeni. A stanovnici grada dođuše veseleći se. Pa lud povika. Ovo su gosti moji, ne sramotite me. I bojte se Allaha, mene ne ponizujte. A pa oni povikaše, zar ti nismo zabranili da ljude gostiš? Pa utrače, evo vam moje kćeri, ako ćete nešto činiti. كنتم فاعلين لعمرك إنهم Tako mi tvoga života, في سكرتهم oni su u pijanstvu svome tumarali. يعمهون فأخذتهم pa i strašan povik pri rađanju sunca pogodi. I učini smo da ono gornje toga grada bude dolje. Na njih spusti smo kao pljusak grumenje gline skamenjene. U tome su zaista znaci za one koji posmatraju. A grad se taj pored puta jednog nalazi. U tome je doista znak za vjernike. وإن كان أصحاب A i stanovnici Ejke bili su nevjernici. الأيمين فانتقمنا Pa smo ih kaznili. منهم وإنهما Oba su grada pored puta vidljiva. A i stanovnici Hidžra poslanike su poricali. Mi smo im znake naše dali ali su se od njih okretali. I oni su u planinama, snujući da su sigurni, nastambe klesali. pa ih povijek strašan u pogodi. A ono što stekoše, ništa im od koristi ne bi. Mi smo nebesa i zemlju i ono između njih s istinom stvorili. A pa čas sudnji doista će doći. Pa ti na lijep način oprosti. zaista gospodar tvoj svega je stvoritelj i sveznajući je. A tebi smo dali sedam ajeta koji se ponavljaju objavljujemo ti Kur'an veličanstveni. Ne pružaj pogled svoj na vrste uživanja, što smo ih nekim od njih da uživaju dali. i zbog njih ne žali. A vjernicima svoje krilo nježnosti prostri. I reci, ja sam opominjatelj otvoreni kao što smo i sljedbenicima knjige objavljivali. Onima koji Kur'an dijeli na dijelove. tako mi gospodara tvoga. Sigurno ćemo sve njih pitati za ono što su radili. Posta Razglasi ono što ti se naređuje. I od mnogo božaca ti se okreni. A mi ćemo te od ljudi i ugalica osloboditi. Od الله onih koji pored Allaha drugog Boga prihvataju, آخر فسوف a saznat će oni. يعلمون ولقد نعلم أنك mi znamo da se tebi steže u grudi tvoje zbog onog što on izbori. Zato ti veličaj gospodara svoga i njemu zahvaljuj i budi s onima koji ničice padaju. Robuj svome gospodaru, sve dok te smrt ne pohodi.